Martxoak hogeita bat gaur rostirala da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, upeneren gobernuak euskararekiko duen politika zalatzeko, iruñeko kaletatik barna manifestazioa ginen da. Nafarrako gobernuak Euskal Komunitatea mutu nahi duela salatzeko iruroitamar lagun baino gehiagok manifestazioa ditu dute biharko martxa Antonio Tui Parketik abiatuko da bosterdietan Euskaldunok gu Euskaltzaleok lelopean Nafarroan Euskaraz bizinai dutenek Nafarroaren gobernuaren aldetik jasotzen dituzten oztopoak eta erasoak salatuko dituzte Euskararen legeak dakarren zonifikazioa, de eredua kakaztekoa leginak Nafarroak Euskarazkoak, ETB xare digitalean ikusteko debekua, Euskaltegiak eta Euskarazko komunikabideak diru laguntzarik gabe uztea, berriozarkoa hau zalor Euskaltegia barne, eta udalerri batzuetan inbat zerbitzu Euskaraz jasotzea galaraztea. Besteak, beste horixek salatuko dituzten oztopo eta erasoak. Euskal komunitateak gobernuaren hizkuntza politika itxura gabe eta bidegabea beste binereo zen salatzera deitu du eta eraso zerrenda amaigabeari bukaera emateko eskatuko diote gobernuari. Euskararen aldeko benetako hizkuntza politika eraginkorra aldarrikatuko dute Euskal komunitatea ez delako mutua, ez da ikustezina ere. ere. Berdintasuna, Euskara, Gazteria, Jaia, Kirola eta Kultur jarduerak laguntzeko diru laguntza eskaria egiteko azken eguna da gaur garazi. Berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri zuen Berriozarko udalak eta gaur zuk diozun bezala xabi bukatzen da diru laguntza eskatzeko epea. Eta gaia aldatuz, musika eskolako kontzertuak aurrera darraite. Aurrera darraite bai, eta gaur trikitisa, akordioa eta basu elektrikoa izango ditugu entzungai. Musika eskolako ikasleak izango dira, trikitisaz, akordioaz eta basu elektrikoaz laundurik gure belarria gozaratuko dituztenak. Itzordua, gaur, esan bezala, ratxaldeko zazpiretan. Zazpiretan. Eta musika eskola hori utzi gabe, larun batean koralaren bigarren saioa eginen da. Eta bigarren saioan protagonistak zizurtarrak izango dira, bihar beraz zizurko zendeako erreniaga abesbatza izango dugu ikusgai atxaleku zazpietan musika eskolako eontzunaretuan, sarrerak lehiatilan seiterritatik aurrera eta bi euroren truke eskuratu halko dira. Eta gaurko bestelako plana dugu, gaur, ostiralarekin Groutxoren eskutik zine, ez da garazi. Groutxo kolektiboak esgan faradiz zuzendariaren nader isiminuna separazion izeneko pelikula oinarri harturik, zine ez da antolatu du gaurko. Zine ez parte hartu nahi duenak, gaur arratsaldeko zortzit kulturgunera hurbildu beharko da. Eta futbol eta saskibaloiko partiden informazioarekin igirekiko dugu kirolen atal hau futbolarekin lehenik zuko beki esango digu garazi noren aurka jokatuko dute erregionaleko mutilek. Erregionaleko mutilek donestebeko mutilen aurka jokatuko dute bihar arratxeldeko lauetan hementxe berruzarren. Neskak berriz arroni zen jokatuko dute bihar ere arratzaldeko bostetan Zarramontzaren kontra Futbola alderatu eta mendialdea kirol elkartearen saskibalo isek zuari erreparatuko diegu xabi. Gizonezkoen senior taldea zeinen urka da. Bai, arangunen kontra jokatuko dira berriozarren emetxe bertan, e, bihar, ratzaldeko bostak eta laurdenetan. Eta seniorreko neskak ere hementxe berriozarren jokatuko dute bihar arratsaldeko zazpitan. Neskak autokares artiedako nesken aurka. eta gainontzeko partiden informazioa kontsultatu daiteke jakin bezala guzkiplaza.neten. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Goizean zerua odeitzu egongo dela eta eguerdi partean zerua oso odeitzu geratuko zaigula azkenik. Egunaren bigarren partean euri txikia egin dezake bereziki arratsalde gauean. Mendebal osagaiko aizea ulbizia ibiliko da egunaren lehen partean egun mendebaldekoa nagusituz eta ipar mendebaldekoa bigarrenean. Temperatura idaukionez, temperatura maximoak nahikoa jaitsiko dira dira eta asteburuan ere e, temperaturak oraindik ere gehiago jaitsiko zaizkigu eta asteburuan esan bezala euria izango dugu. eta guztian da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozare erratiaren sintonian FMko deun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Thank you.